Ik heb gezien die persoon wat op die troon zit, het een boekrol in zijn rechterhand. Daar was baie woorden op die boekrol geschreven, binnen en buiten. Die boekrol was toegeplakt met zeven seals. Ik heb een sterk engel gezien. Hij het hard geschreven en gesê, wie mag die boekrol oopmaak? Wie mag die seals op die boekrol breek en die boek oopmaak? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boekrol oopmaak of daarin kyk niet. En ik het baie gehuil omdat daar niemand was wat die boekrol kon oopmaak of daarin kon kyk nie. Maar een van die ouderlinge het voor mij gesê, Jy moet nie huil nie. Kyk, die leer uit die stam van Jeda, die wortel van David, het oorwin. Daarom kan hij die sewe seels breek en die boekrol oopmaak. Toe sien ek een lam, die lam het bij die troon gestaan, tussen die vier dieren en die ouderlinge. Dit het gelijk of die lam geslag is. Hij het zeven loerings en zeven oor gehad. Die zeven oor is die zeven geeste van God. God stier hulle oor die hele aarde. En die lam het gegaan en die boekrol geneem uit die rechterhand van die persoon wat op die troon zit. Toen die lam die boekrol neem, het die vier dieren en die 24 ouderlinge voor die persoon gekniel soos een mens voor een koning kniel. Elkeen het een aard gehad en gouden bakken. Die gouden bakken was vol wierook. Die wierook is die gebede van die gelooviges tussen die dieren en die ouderlinge hier die nieuwe lied vir die lam, net jy mag die boekrol neem. Jy mag die seels breek en die boekrol oopmaak, want die mense het dit doodgemaak, ja, jy het gesterf en jy het mense gekoop vir God, mense van al die stammen, tale, volke en lande. Jy het gesê God regeer oor hulle, hulle is soos die priesters wat vir God werk, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe sien en oor ek baie engele wat zingen. Die engelen was rondom Godse troon en rondom die dieren en die ouderlinge. Daar was baie miljoenen engelen. Hulle het hierdie woorde hard gesing, almal moet sing oor die lam wat gesterf het. Hulle moet vertel dat hij sterk en rijk is, en dat hij wijsheid en kracht het, hulle moet om eer en prijs en loof. Toe hoor ek hoe sing alles wat lewe, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die sedert, en alles wat in hulle is. Hulle het hier die woorde gesing, ons prijs om wat op die troon sit en ons prijs die lam, ons eer en prijs hulle, hulle wat sterk is, altijd en altijd. In die vier dieren het gesê, Amen, en die ouderlinge het gekniel en hulle het gebid tot God in die lam.